rije akaba ari ikiganiro kibaha akaryo kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru tuba twarabashikirije natwe kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uno munsi wa gatanu ikiganiro nk'uko musanze mubimenyereye kigizwe n'ibice bibiri igice cya mbere kikaba ari aho tubibutsa amakuru twabashikirije muri ino ndwi akaba aba amwe ayandi nayo kuko tuyagaruka ko yose tukaba tubareka kugira ngo muyagaruke ko igice cya kabiri nacyo ni cyo kubaha akanya namwe mukagira icyo umushikirije ikiganiro cy'uno munsi higiye kuremeshwa na Placide niyo mwungere mu buhinga bw'ivyuma hari Dorine w'Imana dusibe kubaha ikaze tudatevye reka twinjire mu kiganiro tubibutse amwe mu makuru twabashikirije muri ino ndwi twarabashikirije ko abantu bagera kuri cumi na babiri ku bagera ku majana abiri na mirongo itatu na batanu bari bafashwe n'ikiza ca kolera abo cumi babiri nibo bagwayi bonyine basigaye mu bitaro umwe muri abo akaba yarapfuye biturutse ku yuko basanze afise indwara ya malariya ibyo bikaba vyasiguwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu muganga tadendi ku mana akaba yasiguye ko ibiharuro bitera bigabanuka kubera ibikorwa bimwe bimwe nk'ibyo kugarukira isuku hakanavuga kandi ko igihugu cy'u Burundi citeguye no guhangana n'ikiza cya ebola inyigisho zikaba ngo ziriko ziratangwa n'ikigo cyo kwakira abagwayi agakigeza ko mu minsi icumi kizoba caheze gutegurwa mu magara y'abantu kandi twarabashikirije ko ibiharuro vya malaria ngo naho biri hejuru bidasigura ko haragera gufata kwifatwa nk'ikiza nk'uko bibandanya bisigurwa n'umushikiranganji w’amagare y'abantu muganga Tadendi Kumana akaba yamenyesheje kandi ko mu mwaka uza imiti ya kinine hamwe na artesinate ngo ishobora gusubirizwa na Quartem kubera ko ngo ibi vyigwa biriko birakogwa vyerekana ko anise niyo nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runana akaba yasabye leta ko yobona uko akaba asaba ko leta yobona uko gushaka ikaborohereza mu kuja mu matora ariko agahakana ariko ko hoba hari bamwe mu bagize ubwo runani senahedi biteguye gutaha ariko hagati aho mukaba mwabyumvise ko umwe mu mugambwe uri muri urwo runani urongowe na anise niyo nkuru cdp nawo wakuwe ko ibihano byaho wari wahagaritswe kuri ibyo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba asaba abari mu runani rwabo batavuga rumwe na leta senarede gutahuka nk'uko abandi barundi harimo n'abanyepolitike bariko baratahuka mu burundi mu gihe yariko baragendera ibinyamakuru ku munsi wa gatatu harimo n'isanganiro mu gihe kandi abo bari muri eh, urwo runani basaba ibiganiro gaston ndimwo akaba yashikirije ku munsi wa gatatu ko abanyepolitike banza bagataha nyuma bakumvirizwa nk'abandi barundi nayo ngo impande zose z'abariko baritegurira amatora zikwiye kuyitegurira zitekanye ako kamo akaba ari ak'umugwi ujeje gutegura amatora seni uwurongoye akaba yashikirije ko iyo bishyitse hakaba gushamirana hagati ya bamwe n'abandi ngo biba bivuye kuri bamwe bamwe badatahura neza intwaro ya demokarasi Pierre Claver Kazise akaba yamenyesheje ko uruhara rw'umugwi seni ariko bandanya gutanga inyigisho zo guhimiriza zo guhumuriza nako imitima kugira ngo amatora azobe umutekano nk'uko bimaze gukorwa ngo mu ntara n'amakomine atandukanye hagati aho bamwe mu banyagihugu bo mu guheza muri zone ya muyira ni muri komine kanyoshi intara ya bujumbura mwarabyumvise ko bidogera amakomite ajejwe umutekano ko abahohotera bakagiriza ahanini urwaruka bo bavuga ko ari urw'imbonerakure kuba ari ruri inyuma y'ibyo bikorwa ibyo musitanteri w'iyo komine ahakana kanavuga ko agiye gutunganya inama yabo bavuga ko bakubiswe n'abo bagirizwa ko aribo babakubise abanyagihugu ariko bagasaba ko umutekano hamwe n'uburenganzira bwabo byo kubahirizwa mu bijyanye n'ubutungane twarababwiye ko umunyororo wo guherayo n'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'agatsindikiro hamwe n'amafaranga agera ku miliyoni cumi na zitanu z'amafaranga y'amarundi zo guha umuryango wabuze nicyo gihano sentare nkuru y'igihugu ikukira intara ya ngozi yaciriye uwitwa Ernest miburo yagiriza kwica yabiteguye no gutemagura mu bihimba ikiziga cy'umwana wo w'ikinyami ni muri mu gisagara ca ngozi uwo yagirizwa ntiyigeze ahakana icyaha akavuga ko yamuhoye amafaranga se uwo mwana ngo yanse kumuriha mu bijyanye mu bijanye n'imigenderanire amafaranga agera ku miliyoni w'amadolari y'abanyamerika niyo mfashanyo igihugu c'ubuyapani kigiye gukoresha mwishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kugwanya indwara ziturutse gufungura nabi ku bakenyezi bibungenze no ku bana bakiri bato mu ntara ya kirundo mu kiganiro kwamenyesha amakuru hari ku munsi w'ejo wa kane uhagarikiye uhagarariye na kopamu mu burundi n'userukira igihugu cy'ubuyapani hamwe n'uwaserukiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenyesheje ko naho uwo mugambi werekeye imiryango ibihumbi cumi n'indwi uzomara amezi cumi na kumwe ushobora kubandanya n'inyuma y'icyo kiringo mu bijanye n'indero naho twarabamenyesheje ko abanyeshuri barenga ibihumbi mirongo irindwi na bitatu bari mu bibanza bigera ku ijana na cumi na bibiri mu burundi na kimwe kiri mu gihugu cya kenya aribo bitabiriye isango ryo gukora cya kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza catanguye ku munsi wa kabiri kikaba carangiye kuri uyu wa gatanu pacerizo nkiza yararongoye umugwi utegura icyo kibazo akaba yamenyesheje radiyo isanganiro ko utunenge twibonekeje twari duto duto ariko ngo tukaba twaciye dutorerwa umuti amakuru twabashyikirije ni menshi kumbure namwe tubahe akaryo kugira ngo namwe mushobore kugira icyo yavuze ko mu kanya nicyo ndabibutsa inimero mushobora kutwakorako ubumwe n'amahoro dutegure kazoza eh, hanyuma ndibaza ibyo mwapuze yuko umwana mhm. ndibaza ni ukuri bamushyira urubanza rukwiye kuko byinshi turabibona yuko umenga bose abantu umenga babaye inyamaswa mhm. gutega gutega izdo wamuhoteye ahubwo bamuhana cyane n'abandi bakagira icyo babonera ni kuvuga wewe umunyororo wo guherayo hamwe n'ihadabu irenga y'imiliyoni cumi na zitanu tico gihano kirakwiye bwa mhm. mbere ho nyine twebwe abanyagihugu bato bato mhm. batanga intererano y'amatora bakaba aribo babwiye amakungu ngo ntadufashe mm. urafise ivyemezo gapiye ko aribo babivuze reka amakungu nayo nyene yumvise amabwire mm. ariko uhava usanga nawe urafise ivyemezo ko aribo babivuze oya oh, reka umuryango w'umwagatukisi umuryango ushatse mm-hmm, kuvuga iki kwifabuza imboneyakure ariko ariko urongo iyo komine ya kanyosha aravuga ko ibyo biba kubera hariho abatubahiriza amategeko harimwo kuba mwugaye ububare namwe n'amaradiyo ku masaha mwaronze urumva mhm. ikibazo kigari ni uko gusa abahungu nabo bashaka hano no hasi rero urumva amasasu ahari yarategekanije n'ubusanzwe mu nzu ariko arataha avuye nk'uko kazi agaca ko bitwumvira irabana mm, tubwanyu rero muti hoba inama zihumure kugira ngo mwese mutahure kumwe ibyafashwe yego urumva none yamaze gusuka igipolisi n'igisirikare kuza kuraba ibyo ngwane zihari numva ko ibintu byaba byananiranye ubutungane bwo Burundi buriko buriyambika umutamana Mhm kubona afata ikibondo agashyira ku intambwe agakata mhm. kuba bamukiriye ujya mu nyororo hmm. nta karenganyo karimo ahubwo gusa nuko tumenyereye abantu nk'abo bapfunzwe uca ubona bidegembye hmm. bigenze gute urumva ngira ngo barashobora gutoroka sinzi ingene bigenda ukabona ngira ngo bamurekuye sinzi ariko ngira ngo uba ufatiye ku bindi byaha kumbure ntufatiye nko kuri ibyo oya mugabo rero uko usanzwe nk'ubutungane mhm. bwarinze buca rujya rubanza mhm. ijya myaka ni ukuvuga narumvise bamukiri mu nyarugo nk'erayo baravuga n'imyaka mirongo nimba ari ni imyaka mirongo irindwi n'itanu y'agatsindikiye eh. mm. mu by'ukuri icyo gihano kirakwiye mm-hmm. ni uko gusa ahubwo guhora ari ukw'imana mm-hmm. nayo ubundi umwe n'uwo nawe yarakwiboca mwica ariko nta kundi guhora ni ukw'imana icyo gihano cyarahavuye eh, cyarahapfuriye mugabo urabona ubwishingi nabwo buca bubandanya bugwira mm. ku bwanyu rero iki gihano kirakwiye igihano kirakwiye gikurikijwe mugabo mhm. hamwe uko sentare yabivuze bikurikiza mhm. intererano yabo nayo irakenewe kugira ngo bashigikire amahoro mm, ariko hamwe vyoshika bagasaba kuja mu matora badatereye hari icyo icyo eh, mugabo bari mu burundi batashe kuko ntibazokwiyamamaza bari hanze ngo bikunde yego murakoze cyane Nestor twakoze namwe kwisangana yego mugira ijoro ryiza ni Nestor yari mu gitanga ni hariya mu rutana ikiganiro nigira icyo cyekirije alo yego twategereza kubahana nimba agenda muri seneri uri muri sende dukanyubahiriza niyo demokarasi niyo demokarasi kuko politiki ntiwoza kuyikinira umwe noneho amutore ko umugambi umwe ugakora uzotwara gute tutari mu byo hmm. tuba dukwiye kwerekana twese uko turi mu migambwe yose hirya no hino wo hasi kandi atatu amaze urakimaze kumbure reka tuvuge ko uri umunyagihugu muri rusange ndi umunyagihugu mhm. ariko rero nagomba cyane mhm. gushimira uburongozi bwacu kuko mhm. ngewe n'ukuri nta mugambwe n'umwe ndimwo kuko nta n'amashuri mfite nta mugambwe ariko ariko uratora yego ndatora yego ariko urumva ko umaze kugira utora nibaza ko udatora iry'imfagusa nyakubahwa cyangwa ubutegetsi bwacu mhm. burabe neza ko Eh, ndazi ko bwirwa burasemerera yuko abarundi bo bahunze bose butahuka mhm. yewe nk'uko eh, ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu yabivuze nyakubahwa mhm. yavuze ijambo ryiza mhm. yavuze gute abatabyumvise yavuze yuko eh, abo butahuka bagafatwa nk'abanyagihugu bose mm. ngira ngo Hermes icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yaratomoye neza ko bazogira ibiganiro bo baganira cyo kimwe nk'uko baganira n'abandi barundi eh, ariko mugabo nyakubahwa mhm. hariho ibintu abo bagabo baza bigira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko duhamagariwe gucandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice mu gitanga iya mu gashurushuru tone bwagiriza komine butezi mm. amakuru nagomba gushikiriza mhm. niyo nkozi y'ikibi yakoze ikibi ikica umuntu mm-hmm. ni ukuri yaba itegeko ryo kwica ryari rikiri mm-hmm. nawe aba akeneye guca yicwa umuntu yice umuntu ariko kw'icyo k'icyo gihano cyahavuye ganesitore iyi gihano bamuciriye ni onesiforo yego murantunga icyo gihano bamuciriye ntigikwiye kw'icyo gihano kitahari cyo gupfa yego irakwiriye muganire rero ariko rero mhm. ari nko kuby'iwanje umuntu yishe umuntu nabo mhm. baba bakwiye guca bamwica mm. ushaka kuvuga ko igihano cyakuweho ataragera yego nibyo kuba cyarakuweho mugani rero nawe uri mwene umuntu ukaba ubona bakakwicira umuntu mhm. hama umuntu arapfungwa hari abapfungwa ukagira hanyu ugaca ubona batashe ngo arekuwe mhm. sawa ijoro ryiza isaha zibiri n'iminota ine ikiganiro n'igira icyo ushikirije twakira undi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe cyane ntituvugana nande daniyeli ni amahoro yego duga ku ijambo daniyeli urumva rero mvuga mhm. hari mu ndwi yahera kumbure aho hari abariko baragendera abategetsi bamwe bamwe bariko bagendera intara zitandukanye irahari mu ndwi heze Daniel kumbure tugaruke tuje turagaruka ku makuru twabashikirije muri ino ndwi aba ariyo mugira icyo mushikirije ko bafite amadiporome uretse uko bari kubavuga ngo nta madiporome bakironka mhm. kubera iki none bavuze ngo barangaje bangaza abantu ijana twumvise mu gihugu cyose bashobora n'amajana atanu kugira ngo aba bicaye mbere babura n'agasabune ko koga kandi barahereje amashuri ariko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumvise ko busaba ko ibitaro byo kwiyungunganya kugira ngo birabe ko boronka abasahiriza yego namahoro duga kwijana eh amakuru yanyoheye muri nondwi mhm itahuka ry'abanyepolitike nubwo bakibivuga batarataha navyo nyene byaraduhimbaye hamwe byoshirwa mu ngiro mhm byaguhimbaye kubera e, byarwimbaye kubera mwene gihugu yarahunze hamagagaruka igihugu ushibesha amavuka biraryoshe mhm. eh, amakuru yambabaje nayo ni amakuru avugwa yuko hari abanywanyi bamwe bamwe bagomba kugirira bagenzi babo ku mvo zidasiguritse mushatse kuvuga iki ngombye kuvuga haravugwa ngo abaseneri baratozezwa n'imbonerakure hamwe yamurazi ko bikunda kuvugwa mm-hm Eh, niyo makuru yambabaje ngahanura nk'abo baba babigira ko bokwikubita agashi kuko ntaco bijobafasha mhm. nta n'isho bijobamarira kuko barazi yuko ataho bajoshira utabarundi ni bamwe hari imana valere valere aho mutumbereye ngayi murama muri muyinga ni muyinga duga ku ijambo valere icyo nashaka gushyikiriza mhm. ujya uwo mugabo yishe uwo mwana mhm. kweri yarakoze ikibi yarakwiye yaba ari ibishoboka igihano cyo kwica batagikuye yego nawe hakwiye kwitwa ko n'aho cyangwa na karuriro bakaca ibi ntibizeye ko igihe k'ubutungane nabwo iki gihano babonye ko gikwiye amahoro tuvugana nande Imana Joseph agarutse mu nyabikere yego Joseph inyabikere duga ku ijambo kandi eh mvuge ko aya makuru ajanye n'aba n'abo bari hanze y'igihugu n'abo muri leta mhm barabe ku mpande zose barabe abo kwiyugurura kweri barabe bagira icyo bahurije ko bose n'abarundi gusa murakoze reka twizere ko bazogira icyo bahurije ko yego jiki nashaka gushikiriza mhm. inkuru yankoze ko nijya nkurijanye n'abajya bari mu runani sinarede mhm. ariko basaba leta basaba yuko wotaha guhitira amatora yo na mirongo ibiri mhm. nukuri eh, mugabo urumva bamaze kubona byase baciye bagenda mu bihugu byo hanze baca mhm. basabira ibihano igihugu cy'uburundi urabona ubukene buri mu gihugu mm, nicyo kibazo namye mbaza urafise ibyemezo ko aribo basabiye ibihano burundu yego hariho amaradiyo amwe amwe bamwe baravugira ko za bibisi zande rimwe rimwe urumva turabizi hariya amadiyane barasemera ko bavuga yuko bazosabira ibihano igihugu ariko mhm. ubwawe uti byogenda gute ko ariko barasaba gutaha isaha zibiri n'iminota icumi n'itandatu ikiganiro nigira icyo ushikirije aho mugaruka ku makuru twabashikirije muri ino ndwi kuva ku munsi wa mbere gushyira ku munsi wa gatanu turi kuno munsi alo alo mwiriwe cyane eh, yego ni amahoro tuvugana nande ego mhm. mhm. eh, hari tariki ya ukwambere yaravuze ko ngo hari abandi batwara imbaho batwara Tanzania batwara iki ariko umengasa amakuru twavuze Michael muri muri none uraraba neza aho ngo ni nyinshi ariheze mugabo uko mu mirekodi zanjye twerekana kuko hari mwizi mwanzoni mu ntango abatwara aho ugomba kugaruka ku batwara imbaho muri Tanzania aho eh. ni uko yavuze muri wikendi niko twabivuga mu mpera z'indwi ariko ntibanka gusa ko babitwara ariko bagomba ko babitwara mu mategeko ah, barishe niko ntibabitware mu icyo ah, eh, ntibanyegere ikinyegero nicyo banka urumva iryo kori naryo iryo kori naryo urazi ko riva ku munyagihugu rikamusubira ko niko baba babivuga ndakwere biturakeneye gukora muri transparency ya urumva ko byose birakenera niyo yishoye mu kinyo abi ukabitwara mu kinyegero urumva ko nawe uba uri kurahombesha igihugu nibyo bavuga murakoze cyane Michael ngaho imakamba ni igihe y'isaha zibiri n'iminota icumi n'umunani ikiganiro nigira icyo ushikirije aho mugaruka ku makuru twabashikirije muri ino alo ah, tuba twafatiriwe ntitwabyumvise neza eh, yego meduga ku ijambo ariko ikindi gihe uzogaruke ku izina ryawe ntabwo tuzobikora mhm. ariko uratubwira aho uherereye ariko ni bujumbura ntabwo kugaruka kuri uwo muntu mbaye yishe umwana w'abandi ngo ahora ideni ngo se wiwe yaraheranye aheranye mhm. babikurikirane hari aho bizokurikizwa yegome duga kwijamo ibijyanye n'imigambwe uwo mugambwe urumva bakwiye kw'ibihano urumva barekanye ko ata makosa bagize ni byiza mhm. amabona bagomba kuzotahuka nyine banyepolitike ni nabo atabyaha bagirwa batashe byo bari umutekano hama ibijyanye na korera mbona baguma bavuganye mu makati atandukanye mhm. ni na jean paul duharangirije ku kiganiro cy'uno munsi gira ushikirije dushimire abo bose batwakuye twakuwe n'abagera kuri mirongo itatu mm, dushimire kandi n'abagerageje bikanga ko dushobora kumvikana nabo nyene bakoze undi dushimira ya muhinga bw'ivyuma ni dohine uwimana ikiganiro caremeshejwe na Placide niyo mungere ikindi kiganiro gira icushikirije ni ku munsi wa gatanu nkaho twahereye mu girijoro ryiza gira icushikirije gira ico shikirije ivyo navyo nibiki ego gira icushikirije ku makuru